ouvi dizer que agora tem alguém melhor Que nunca te abandona e não te deixa só Que o cara é dedicado e sua mãe tá adorando Já sei o que você anda pensando O povo tá falando que você tá bem Você deve tá pensando isso de mim também Mas sei de um detalhe que você nunca esquece E quando chega a noite é que a saudade aparece e você rola na cama tentando me encontrar Abraço travesseiro pensando me abraçar E liga pra uma amiga pra poder desabafar Reconhecendo que só tá tentando se enganar E aí você dá o meu número do celular Prende a respiração, desliga antes de chamar Sabe que esse cara parece perfeito Mas trocaria tudo pelos meus erros gente. Simbora! Obrigado, querido. Me dizer que agora tem alguém melhor. Que nunca te abandona e não te deixa só. Que o cara é dedicado e sua mãe tá adorando. Já sei o que você anda pensando. O povo tá falando que você tá bem. Você deve tá pensando isso de mim também. Mas sei de um detalhe que você nunca esquece Que quando chega a noite é que a saudade aparece tá E aí você rola na cama tentando me encontrar Abraço travesseiro pensando me abraçar E liga pra uma amiga pra poder desabafar Reconhecendo que só tá tentando se enganar chama Sabe que esse cara parece perfeito Mas trocaria tudo pelos meus defeitos E aí você vai lá na cama tentando me encontrar Abraço travesseiro pensando em abraçar E liga pra uma amiga pra poder desabafar Reconhecendo que só tá tentando se enganar E aí você tivesse perfeito, mas trocaria tudo pelos meus defeitos. Marcos e Fernando, obrigado, Rio Verde! Henrique e Juliano.